Kerem. Şerri cihane kemin statüya irodrojilata navin de heyi kodirol. Yani gişti harita siyasi. Her çıkasa de ve sat de, hene guhertine küçük de şey bu. Yani de aslı guhertine hükümet adı aslında. Fakat hududen coğrafi bu sistema siyasi e, ve koma ürüne şerre cihane kemin. Yani. Şerre cihane kemin çi. Na e, Revşa Avrupa e, Lüberçav. Heza İngiliz a ticaret askeri hakimiyet evvel ser cihane berfireh de tartışma kirin. Direj direj jit parazname de li sekini serokati. Disa heza Fransay imparatori bi taybeti jî bi serdema Napolyonu pşûndi û um muhawelê wê egementiye li ser gelek ferçê dîtir cihanê ew jî li berçavin Rojhilata navîn Afrika Hamu Avrupa hatta yani muhavele ver egementi li peşin. Fakat setsala nozdade dengaki farklı ki, ev dizayna gid hazaru şesid u çilu heştad hati dayin ser esası anlaşma Westfalia idi nedir. Yani ev paylaşıma nüfus, yani paylaşıma mantıkı nüfus yajim yani bin nabe be arayışı istikrarı ev peyman yani peymana Vestfalya idi nema garibu nakokiye geheyid nava diye devleti Avrupa'da de, jinedi divnezik bir ya jibeş. Jiberçi satsalyan ozdadıp taybetici hazaru haysidu hafteyi şundu de Almanya'da e, evketli peşket. Yani e, hezeki toparlamel peşket. Devlet her imazında Almanya'da Prusya peşengti ji yekîtiya Almanya çekir. kir. Peşengtîce. ev yekîtî bi sloganı işte mesele yekîtiya nava gelade ancak bu agir hesin çebibin, bibin. Bi vê sloganê Bismarck e, wezîrê mezin ê e Almanyayê wî çaxî bi vê sloganê mesela yekîtiya xist rojava xwe yani hesin o agir bi hêzê bi qewet li ser vê esasî hemû dewletê miçûk e Almanya xistin bin denetima xwe و دولت آلمانیای مزن چکر ev bi e, dibin krali, kraliyeta Alman kral William Jerdiş yani William e, dibin serukat yavit li İtalya ji disa kral ekibi bir şekli ser esas ekitya İtalya derket vole e, Garibaldi o avcı yekitya İtalya çekir yani idi İtalya ji konuma var bajar bajar derket bu devletik اوانه her duji جی لگری نوان امپراتوری هن یعنی خوازم بی امپراتوری بن devlet دولت نه تنه دولتک نه امپراتوری بن هم دا اوروبا خودی باندور بن جبر askeri mezin çekilir. Mesela hatan haji, hatan had bejim filan tişt Almani, da ali sınaydı. Mesela tübünge Almani, tope Almani, ver da ali silahlanme de pır gave mezin avetin. Ve hatta roja iroji sana'a grand Almanya disal peş. Di İtalya gibi bir şekli sanayi bilindi bilindibi, üretim zededibi, devlet ekimizin yekunu çedibi ama ne kar bela, ne kar bela. Duhazı rojelat tanavin tehbin denetim akı. Ama aslan gibi peşe bir hen. Çağberdayı, Kafkasya, İran'e, Türkiye, hatta az tekici bu Türkarı tekiliğini pır çekirinç. Berçin Osmani و انگلیزا دجبره هم عثمانی انگلیزا عثمانی و فرانسیزا دجبره آلمان و انگلیزا جی دجبره هف گنجبوی و عثمانی بهتر دست خوددان آلمانا او دگنک سر هلدانه لدیجی عثمانیا چه بونه آلمانا با آلیکاریا آلمانا هاتنه جو ortaya راکر حتی ای کرداج حتی مثلا مارشاله که آلمانی مزن هی بناو دنگ تزوی عسکری هن مولتکی مولتکی کردستان چرکیل دیجی کرد يعني وقت شوان بحثا كلاوز بزدكن بحثا نظام نابوليو كن ملت يكي هاي مثلا مريني بيهن دربار الشر دوغوت نيبيهن يعني او او جي دو كردستان ده با اليكاريا اوسمانيا يعني جبوي اليكاريا اوسمانيا دي سرهلدان كرداجي اه şerkiri hatta nivisi bir hani mesela çava var hani yani sereke kurda kuştunu işkence çava yani piştik serhildan hani ivan tasfiye kırını çava işkence kuştin hatta nav ava kelan var bahsa van tiştana tekir u de despek asat sala bistadın Alman him betir bir dijvari iddiayı ser mantıkı nüfuz dikirin hatta hinek hani iddiayı vani var ha bunca boy millete rojilat bukhab giredin mesela digotin propaganda var belav dikirin li İran el Türkiye digotin aslında Alman ne dici Müslümananı hatta Alman Müslüman diye haz dikin peş dikin قرال الماني بخوا مسلمانتي قبول كري حتى تشوي حجينا بيكرن حجي وليم وقت شو انا جاند من حجي بوش يادر yani evlisku çalış şey yapmış. Urastici Alman desteklerine hareketi dini İslami'de cuy çağıt rolek listin. Yani siyasal İslam rola Alman'a diye buna vet hey. Hatta mesela Türkiye'ci Erbakan cinezik ve Alman per alakadar buna. İtalyan bir şekli fakat esas nüfuz nüfuzu İngiliz ve Fransız. İdi ew rêzgirtina beramberî hev ji ortaya rat O Û şer şer idî mehkum Ve di sala hezar û nehsed û çarda de şer dest pê Çima ê e cihaneyê ber gelek hez di wî şerê cî dikir. Tîne ev hêzan. İngiliz, Fransız, Rusya. Ev alîkî şer. Aliye dî şer Almanın, İtalyanın, Avusturya Avusturyacı Alman. O leher her cephe şer desbekir. Fakat dema dema gişer devam dike, dikin. Sale 1916'da binavbera Fransız ve İngiliz adı ittifak edin. Ev ittifak binav ittifaka Sykes-Picot tezma. İttifaka Sykes-Picot çi yani de delegasyonu, de delegenin yani de delegasyonu yek Fransız yek İngilizi e, navji seroke delegasyonu adı sai che sia u bi koye fransi Bana serke şicer dikin ser maser udnen encam şer tartışma de encam şer de mantıqe nüfuz çawa el hevdu bahr bikin li ser ve tartışma yani demek ki serkeftin ahvet şer de garanti kirne pişti du sala şer ser hazar nesil uçarda destektir ama cephe cephe şer gidişat dile hevan didmeş Alman lavazdı, Alman lavazdı, İngiliz lavazdı. Dve navberet İngilizce çıkır. Hamu Arap ve dici Türk'a tansimkir. Biserokatya ki, biserokatya valiye Mekke. Ev Mekke'ye ana hacleyi. Valiye ve yeki şahzade bu. Nabi ve Şah Hüseyin. Yani Şerif Hüseyin. Şahna Şerif. Şerif Hüseyin. Ev ana, hoş malbata Muhammed Hasibinin yani Haşiminin. Jwe malbatı tene anha lürdün hükümdükün. Mesela Evşa Hüseyin bu, Kurevi Abdullah bu, e, Ürdün'e hüküm kır, Kure Abdullah carek di Hüseyin bu, Kure Hüseyin carek di Abdullah inha le evki hüküm. Yani cüve malbat. E, Ürdün'e, Karale Ürdün'e navi Abdullah. Yani neviye e, e, çaremin. Yani nevi çar gibi. E, çar. E, Avana uçağın Mekke'ye hakim. Ciboy ve e, Jarabar ev gotin zaten uçağı یکی استخباراتی انگلیس بنو لورنس هبو لورنس حتی جرد بجن لورنس عرب جبر به عرب آردجی جله عربان خود کرد به عربی خبر داد وکوان خوارن دخوار وکوان خبر داد یعنی رابون و رنش هر تشتی زاتن دبیر آنی نخواد بیش تشتی که خراب ترت فقط جبوی برجام دی ولات خو از مجبور بوم بکره وکوان خبر بده دمات بخون زم دنگ ji devleta ederken zam çi yani dod ev tiştana hemû xerab bûn ama ji bo bercevendiya welatê xwe az mecbur bun pêk bînin Ev casus bû casusê e İngiliz bû yani ne casus aslında gurevlî bu, istihbaratçî bu, Arab li dijî Osmaniya tanzim cib cî bi cî derya li hem welateke endavê yani mentika Hicazê mentika Suudiya anha û çaxî navê Suudî tune Suudî pişir çew mentika anha navê Suudiyê hem li Hemen mantıka şamil derdore Suriye hareketa Araba lidiji Osmanya xwest tanzim bik. Bi çi soze ji Arab gotin yani ev Osmanlı idi mafê wanî gu hekum bikin tun. <coughs> Zaten Osmanlı iş hep ketibû. Ji ber ji hev ketibû vê carê zor didameşandin. Pir zor didameşandin. Li dijî Araba zor, li dijî Kurda zor, li dijî milletê dî çima çek e, şey perejer lazım bun, bizore vergi disten, askerjer lazım bun, jber dışarı da bun, bizore asker kom dikirin, eve tebkiya gelal beraberi ve hebetirdi bu, dive navberi de İngiliz agotun tamam, şora şeke çekin, hacvan halas bu. Ve eme ve destek bikin. Kesin gotun kesin. Yani gotun anavuneme destek bikin gotun eri. Jiboy embibin devlet ekser buha gotun eri. Gotun tamam. O dest bekirin şer el dijin Osmanlı. Biserkeşya Şah Hüseyin li dest bikirin her velati Araba dici Osmaniye hareketa serhildane bu umude avakirna devleteki Arabi mezin ketin paralel bir vankare xware Fransız û İngiliz mantıqê nüfuz li hev dûpar kir. Xerîta rojilata navîn danî Ulgorî wê mantiqê kesk, mantiqê sor, mantiqê zer belî kir bi Hüdüde evvelikir. Eveşkerebi, eveşkerebi. Yani kijan mantıka e Fransa, kijan İngil, İngiliz ad. Li servi li hevkirin. Ev bir dizi bu ama ev anlaşma. Ev anlaşma kesbeni zane. Ciberçi, Ciber avan söz be Arablardayık bibin devleteki serbuha. Ne gvanati man navkat perçeb. Ev bir dizi. Uç servi esasil hevya encam şerrin gvan planı kopek bin. Mesela mucibe ve ittifak. Suriye, Lübnan, ebana e Fransanı. Tabi demek endbejin Suriye ve Lübnan. Yani Suriye demek de götün var hatta mesela hüdude hatta çukuru var. Yani hatta Adana. Hep bu e Fransa. Irak, Ürdün, Filistin, Velate Kendavi, ev e İngiliz ayı. Velate Bakuri Afrika, e Fransa, mesela Cezayir, Tunus, Evana e Fransa. E, Mısır, e İngiliz ayı. Sudan e İngilizay. E, u evana ver hudude coğrafi e, yani e doğal e kozayı te tunne. Cina jeheyi mesela hudud tam ki can jor deftere şey, ne kadar. Mesela dikkat bakın. Rojelata navin demek em dibejin. Rojelata navin bi mana ki yani ev ev mantıka hal. Mantıka ki Mısır, Suriye, Türkiye, Irak, İran dedi navbera xwe welatê Kurdistê bişik. Ev bu mana kuweyî coğrafî. fakat îro demek rojhilata navîn tê gotin ji Afrika, yani ji Tunis, Moritanya, Libya ji bakurê Efrîqiyan bigirin hatta Kurdistan, hatta Afganistan. Yani ev mentika hamu dedi navbera xwe ji ber çi? Ji ber em bixwazin nexwazin di alî millet, da alî dîn de hevdû her çıkased ani coğrafi dinar ujelata navin bijim ama bu kapsamê xwe zaman, bu kapsamê xwe dini, hemû hevdû bandor dikin ji bo Amerika ji dema dibe rojelata navîn navê rojelata navîn a mezin dibêje Rojelata navînê mezin. Rojelata navînê a giş yani ji Bakurê Efrîka dest pê Afganistan, û heta bi Dikkat bikin. Ev hedûdê navbera Libya û Ev hedûdê navbera e, Mısır Sudan dey. Ev hududê navbera zam Suriye ve Urdun û Iraqê dey xetê dûzin bi cedwelê hatine çêkir. Ev kîne ew heyet demal hevdûrû niştin, mentiqel hevdû par kirin. E ê rengê ve sor ê e filan dewletê, rengê ve zer ê filan dewletê vî şeklî di navbera hevdû de par kir. Na ev hay kesî jê tune. Ereb haywan jê tune. Ereb li ser sozê İngilîza دومی رنگی hareket. سوز چی؟ پشتی که امپراتوریا عثمانی بکوه ای او بسر yani ve devlet akı Tabi de <coughs> serdema şerdi bi tayveti sala hazarun hasudu hevdadı gelişmek çi bu kesnel hediye bu. Çi bu av gelişme? De Rusya'dı şoreş bir Yani de cotmaha hazarun hasudu hevdadı de Rusya'dı şoreşa komünist bir serki. Rusya çarlık bu yani imparatori bu iş. Kralti bu. O dışarıda bu. O de, de, lidije lidije Osmaniyat şartı. O gene kişi peş dikkatı. Bu mesele hatta bidlise Rus hatı. Hatta bidlise Rus hatı. Yani arteşa Rus'a e, hatta bidlise hatı. Fakat şu şoreşçe bu. Şerif Şerif Navkoyi e Rusya. Hükümeta Rusya'nı ne çağırma ki hemû artêşa xwe paş divegerîn û bi tirkar here ittifaqî bû û seriye esasî şer di navbera xwe bi tirka dan rawestandin artêşa xwe bi taybetî ji Bakurê Kurdistanê derxistin heta ne tenê ji Bakurê Kurdistanê derxistin qismê ki berê dibin denetima Rûsa de bû ji dan tirka mesele qers ew ji dan tirka bi vî şeklê Rûs şer de cebha Rûsa sekin fakat cebhê dîtir dewam did ki ittifakı nava İngiliz u Fransa tayj berçe Rus beri müttefiki İngiliz u Fransa hayvancı ittifakıya çeb bu jber dosti hevin ya hayvancı çeb bu fakat eşkere net kirin dema gilenin hat ser iktidarı yani dema şoreşa sosyalist serket ev tişte dizi hamu eşkere kir gotin mine ev iş talanı do ortada haklı haksızı tünne şereki paylaşım eyi feyda kesit vi tünne fakir, کسی فقیر بندست ولات بندست گرک همول دیجی امپریالیزم رابن دیجی کاپیتالیزم رابن خوارزگار ne کس نکه بیشتر افشار نشر فقیرای شر زنگینای گفت اما guhdar ne نکرد zaten ne mümkün bu kes guhdarcı bu kez ben hamu duygu şovenizme hatıbın evkirin hatibun ayargirin ve şer da asli her jordu dahat meşan da hazaru nehsi do hicdadı şer ravestiya çıma ravestiya jiber cevha almani lavaz bu bu Almanya evkir. Almanya ittifaktır. Teslim bu. Yani ittifaka teslimiyet için. Gelek perçej erde xwedan, Avusturya berda, devji Polonya berda, devji Çekoslovakya berda, avana hamu beret bin destewe de bun, velat Slava, avana hamu berdan hatta kısmeki Almanya jin, e, ji Fransız ve İngiliz berda bir şekli teslimiyet kabuldir. Zaten Hitler hamu propaganda ve pişti ve li serve bu. Çıma am teslim bun. Me garîbû hem şer bikirane me ev er teslimiyet hak nekiribû. Millete Alman ev er teslimiyet hak nekiribû. Bi vî şekli şovenizm xurt kir xurt kir hatta ki yaş derecakek nazî bibin iktidar ve cari şereke dîtir cihane de dest bibin. De Alman şikest idi ti denge ti çekinge ti tiştekige bi bi ser sebep bi bi ser sebep di Fransız û İngiliz di derbarê İmparatoriya Osmanî de planê xwe carek de erteleme bikin nam ti sebebê wê nam ji bo vê planê xwe xistin dewrê bişkestina Almanya re müttefikê wê Osmanî ew şikir û li ser vê esasî ew ki paylaşımê e dest pê kir nava İngiliz û Fransa de e, Arab bihêviya serxwebûnê bûn ji nû şike dîtin orduya İngiliz ve Fransız dat atkeve o velat evanji alivan orduyana hat işgaldir. O de alemi Arabi de devlet avadır. Yani mesela ev devleti heyi hamu avadır. Suriye, Irak, Ürdün, devleti e, Gendave, mesela ev Suudi, Katar, Kuveyt ev devletana hamu çağır. Hatta mesela due demedin, due demedi evkek heyi, due demedi Vezirek İngilizce ha bu. Yani dpişrubu reise vizera, dpişrubu e, serek vezir. Bu çağı vezire sumirgab. Navi Churchill bu. Churchill dpişrubu bu serek vezir. Her demaşere cihane duvemin de serek vezir bu. Churchill navi navi bir rengi derbastı bedi. Beje yani e, hulukkare arşa. Hulukkare arş yani taht. Taht kral. Ciber ev taht mehtane araba hamu çekir. Yani ev kraliyet Arab hamu wi wi çekir. E İran e jwan çekir. Ev Rıza Pehlevi İngiliz çek. Ber beri ne kral bu? Yani Rıza Pehlevi subay kuşkardı orduya da ne kral bu avan çekir. Sistema sümürgeci pişti hilveşandına <clears throat> İmparatoriya Osmani sistema yani dagirkeri drojenata navin dinavbera Fransız ve İngiliz liser esası velatin perçebuy u hudud sünni Hatı çek. Yani sisteme dagir kerim vrengi hat çekir. Beramberi ve havundan çevun nekşer li Irak, li Suriye, li derin cuda cuda, li dijivan hev. Fakat büserneket. Bu gişti büserneketin ee, bibin keftin. Beramberi artışa Fransız İngiliz nikari bunu berkobi danazede. Fakat var rahat jider basına bun. Tabi nekşer pek hatın, Derek buçuk buçuk yerel bun kapsamlı nebun, hamu der e, hamu der <laughs> behevr gel rane bun serko ama deri perçe perçe şer e, çed bu ama ne bun dagir keri astan bikrana tabi dve sistem edin dve sistem edin gelek tişt yani gelek tişt Ligori bercevendi İngiltere ve Fransa gelek tişt hatını gir. Yani gelek nokta esasatını gir. Fakat ev noktana vakit çava xwestini belki pek ne hati. Mesela Li gor planê wan gerek Tirkiyekî hewqasa mezin çêne. Fakat çê bû. Ema ev kesînin li gorî planê wan gerek Kurdistan çêne. Ev di derbarê Kurdan di qararek hatin istendin vek mesela qararê Sever û e, tiştê dîtir derbarek referendumek di Kurdistanê çê bû li gorî wê Kurd terciha wan çi bil ser vî esasî di hundirê çend sala de referendum çê bi ji boî qararek bestendin ew hîkaye bû sadece ji boî garibe ser hêzên dîtir di herêmê çê li ser ereba li ser tirka çê faqat ji bo kurdan statû tune ji bo ereba statû heb ji ber çi ereb wek çawa çavkaniya dînê îslamê ne hêza serekînê di herêmê de hêza serekînê di herêmê din hêzekî li ser heve tarixa kuwanî bi vî şeklî heye Dîsa çavkaniye petrolê eşkere bûn zehf di welatê Erebê heye taybetî di welatê gav gav petrol idi önema ve zeded bu ji boy rojava yek ji wek hêz bi devleti araba ege dibin kontrola xwe çekirin bu an devleti araba ancak garibun garibun qarî Türk û Farsa denge bikin. Yani İngiliz ji boy qeweteke mezin di herêmê nemîne ihtiyacê ev dengeha bû ji boy vê hêza Türka gelene ki imparatoriyete û hêza Fars ew jî gelenekî împeratoriyetê eger ev hêzana piştî şerê cîhanê duwemîn li ser esasê dewletekî millî merkezî xwe tanzîm bikin ve kontrolsüz bin ve bibin hezeki bölgeseli bölgeseli mezin fakat be araba ancak karı çıbkı İngiliz ve Fransız be araba ancak karı dahvaziye Ji behezbûnê ê Tirka û Farisa denger. Ji bo de İngiliz û Fransız zêde önemdan Araba fakat heta derecada Kurd ihmal kirin û adeta bu sersebebek heta roja îro Kurd êşa e, vê politikayê dikşînin bi kuştina, bi katli ama, bi asimilasyonê heta roja îro hat. Na şekillenma piştîşerê cîhanê duwemîn em ê tek tek bigirin dest. Yani em ê yek yek bigirin her hezek çava e, nazım. Emej İran desim. İran. Tabi İran devletek e, gevne taybeti pişti helvaşandına Abbasi e, kovak devleteki Safavi vak imparatorike vak kraliyeteke tanzim kir. Mezhebe Şii esas kir. Mezhebe Şii kir vak nasnamaki aslında ji bo parastina bercewendiyê milliyet milliyeta Fars milliyetçîtiya Fars ji mezhebê Şii ji bo xewek nasname esas kirt. Safevi de bi malbatên Azerî, malbatên Acem ê qirala işte Şah İsmail, Şah Abbas heta astekî hatin ama jê bişûndi bi taybetî salê hezar û İdi malbatekî dîtir iktidar de İranê qis destê xwe ev jî malbat jar dibêjin qacar. Hatta car carna di stranê Kurdat jî navê wan derbas dib. Bi taybetî şerê mentika serhedê dema dibin mijarê gotinê her deme navê qacara jî derbas dibin. Qacar kralê İranê e bûn. Kralê İranê e bûn. Di sed sala nozda di dawiya sed sala nozda de sîstema siyasî Dramşa koy heli heri lavast. Harabi, fakirti, perçebun yani her havi yolsuzdi. Aslı koy heri peşte. Tepkiya gelen zahfli peş bu. beri mi? Mesela Lüvede Kralevan ha bu işte Nasır Dinşa, Pişr Muzaffer Dinşa. Ee, Dinavbera Salih Hazaru Haysidu Noti Hazaru Nehsidu Şeşad ve Serdemede Ev kralana hakimdim. Mesela ezbarım Nasreddin Şah hati bu kuştun değil mi? Suikasti. Muzaffereddin. Bir suikasti te kuştun. Yeki, yeki dindar. Dibejin doste evke bu. Doste e, Cemaleddin Afgani bu ya o kuştu. Yani tepki insana beraber iman zahf. Ha bu. Ev sistem bıçağı kabrevedir. Destek abi gel tüne. O behenek modern kirina e, devleti dilxwadı yani çekirna mekteba hatta şandına xwendevanay dervej boy gil Fransa İngiltere Almanya bixwînin ew hîn bêtir pirsgirêk wan zêdekirin çima ew kesane gil dervet xwendin vedgariyan Îranê fikrê rojava belav dikir fikrê rojava çi bu? hilbijartin meşrutiyet yani anayasal kraliyet xwest yani kraliyet ev destur ne a mutlak tirane <clears throat> monarşi ev dixwest Demek vedgariyan ev jî hîn bêtir пірсгирек шаҳи иранер чедгир ҷибоеви ев шаҳана яъне мала қаҷара тамоми bi desteka dervel serpiya disek. Millet birçî perişan. Fakirti hatta derece dahi belav dibu li İran'ı. E, tepkiya insana peş diket beramberi ve jiboy gınıkari bu bimpey bikra ev tepki jiboy gınıkari bu bimpey bikrana redan yüntemin nuh yuntemên nû rêdan yuntemên nû çi bûne ev yuntemana tamamen xwe firotin derve ji bo ve İran aslında vek sümürge bû yani erê navê serbixwe bû devletekî serbixwe bû ama sümürge bû کی دوید سمرگه بو حدود اوه جان روساد هات پاراستن او gümrük ji Rusad kırdı. Gümrük İran'a Rusad. Yani birlik e, e, e, Arteşa Rus, Kazak yani e, Arteşa e, kraliyeti Arusa, Kazak, avan hedude İran et paras. Gümrük avi van digirdi. Her tişt evam. O aynı birlika, birlike Kazak'a kraliyet cid paras. Demek muhafızı kraliyet yapmış. Posta, yani raga şey ile iletişim posta telegraf ev tiştani han hamu deste Belçika'da Belçika eyvah petrol hamu deste İngiliz'de yani şirketi İngiliz'i bun e Belçiki bun e Rusi bun evana gümrük, petrol, hatta hatta ne tene ev mesele tutuna İran'ı disa milke yabancı. Tutun mesela tutun alem hamudik şimdi tutunu. Milke van bu. Çava sazya tutunu kral mukabili peraki hindik Frot İngiliz. Yani her dişte velet frotu. Erteneci ne bu. Becari İran döndürdü frot. Çava frot. Mesela e, ihtiyacı ihtiyacı devlete peraha bu. Misalen beji niyek ted beji ji devlet erdi beji ez tuhazım ve mantıkı bıkır. Mesela mantıka ormiyaze bıkır. Mantıka makoze şunu şunoze bıkırım, nizam deri Khurasan, deri Nava Araba, mantıka ke bıkır. Bıçıka sepere, havka sepere. Ev pereddan yani ev ki sarayı û ji pşûn di îcerbûyê mentiqe ew azad dibû vêrgavê mentiqê çandinî nizam ziraet heywan xwedîkirin hemû polîtîka wê ew ê pere dane serayê îcer bi destî yani îran bixwe firût fewdala ek perê wan hebûn dikirin rewşekî pir xerab di îranê di alî ekonomî pêş diket faqîrtî zêde bû heta mesele digihaştin dereca ki yani malbat xerab bûn insan beremberi deynakize xwe difrotin dve duzeyê de yozlaşma û xerabûnekî mezin di civakê Hatta mesela mesele ji bo ev tiştê ne bi sebebê tepkiyê mezin siyasetê taybet didan meşandin qirala bi taybetî ev serdema Musefereddîn ev siyaset hat meşandın. çawa kirin kültüra perçebûnê û kültüra yerelcîtiyê peş İran welateke pir netewî û pir mezhebî û pir dîn e Di İran'da Farsen. Mesela nüfusek, nüfusa mezun Fars. Beduvede Azerin, Cebşundu Kurdun, Türk'ün. Ne Azeri ya Türken. Mesela bu Taybet'in mantıka Khurasan'ın noziki hüdude Türkmenistan Türken u dere ditirci Türken. Henek millete ditir eg tam nasnamavani milli tam zelal e ne buyu mesela. Bahtiyari, lor, evi kocudad binin. Ne Kürt, ne Fars kod binin, cuda cuda binin. Asuri, Ermen, evana hamud İran eden Müslüman hen, du Müslümanat Şia, Sünni, ki taybeti Kürt bu grani Sünni. Cev şunde Zerdeşti hene, Bahai hene, Hristiyan hene, Yahudi hene. Evana hamu hene. Eve ya tabi mesele meret beji ya zenginti nizamçi ama İran'ı İran'e ki ters dan şoğlanı. Çağa kirin, ev kirin zemine perçekirini. E. Perçekirin o kurtkırına yerel ciddi keşfistir. Perçe perçe. Mesela Farsil diji Azeriya, Azeril diji Kurda, Kurdlan veri hev diji hev, Şiil diji Sunya. Bir renk ev tiştana kurd kirin. Hatta ne tene vardı Ali mezhebde. De Ali ci bukhobdi. Mesela dikkat bikin ha kültüra yerel Drojilati Kurdistan'ı pırılmıştı. Hmm. ne tene Drojilati Kurdistan'ı da. Hamu İran'da bir iş. Ciberçin ji bo yê siyasetekî netewî ortak di nava gela di nava mezheba de di nava gel gelekê faqirtî û xerabiyet bîne siyasetekî ortak derneke û ji bo yê ev tiştehan garantî be ji bo yê kes serê xwe raneke özellikle şahê Îranê wî çaxî çi dikirin zilamê xwe ê herî nêzîkî xwe dikirin hakemê eyaleta kurê xwe dikirin mesela kur, hakimê Kurdistanê wî kure kure muzaffer Muzaffereddin buna ew salar <coughs> Kurekî xwe dikir hakimê hakimi hakimê Kurdistanê hakimi kur havana kur tu navana vê carê mervê xwe ji dereca duwemîn bi vî şeklî kontrol bik perçekirin dijberî hev derxistin bi vî şeklî zaîf kirin ji bo karib kontrol bike yek jî hêza derb hêza Rusa bi hêza fakat tevoloji tevoloji tepki roj roj zêde dibû ev tepki pirsgireke siyasi, ev perçebun, pirsgireke ekonomi, sebebi ev bun, ege tevle hevjida se heze sereki Yek ronak bir, eve güp taybetil Avrupa fondini, u ve geryanı, dö tüccar, yani sınıfa orta, ege txostin var, taklida kapitalizmi, el Avrupa bıkın, ticarete serbest be, özel mülkiyet ve mülk سرمایه توی پیش بخن جبر شا هر تشت ایران فروتی سسه دیندار دیندار کین شیعی بتای دیندار شیعین اگه ور وک هزکی دینی روحی اخلاقی دهندر civak ede di merkez adı mesela kum li deredi medrese wan hene hani, havze wan hene hani, fetva derdixin beremberi yozlaşma gi e, sistem diji tepki wan çedbun yek jî destek atacak destek tücaret kirin çünkü heza dini kayn çavkani gweyi gelire tune çavkani ve gelire çi ev peregi tüccar dedin pe medrese ko avatkın pe karmare khotkin eve bu sersebebe gwer hezeki sialil dici kraliyete derkebi ve eveya sala hazar nehsudu şeşade bir şore şekeb encam bu. Şoreşan meşrutiyeti hazar nehsudu şeş. De İran etçe bu. Encam ve şoreşe çi bu. Enđame ve şoreşi çekirna parlamento bu. Yani çekirna e, meclisi. Derhısna destur yani anayasa. Peşketna ticaret netevi yani sermaye netevi idi. Behez bu, şahsiyet bu. O belavbuna hareketeki ronak biri mezin. Gazete, kitap, ronak bir hareketeki var. Ronak biri berfirehçi. Eveya rastid İran edin fırlı peş. peşu. Yani bu gele İran'ı gişti. Gavekil peş bu. Fakat e, tabi hezeder ve e, ev gav e kabul nekrana o e, bidemere bu alikariya hezeder ve e, bu taybetici heze askeri Rusa e, pişti demek ki destur hat evkirin e, orta hat rakirin yani anayasa hat rakirin meclis evkil serçe bu baskını serçe bu meclis orta rakirin او شاه دیسا درنگی کی اک مطلق حکم کر با آلیکاریا روسا با آلیکاریا انگلیز و بلژیکا با آلیکاریا هزه دروه او هزه گلبر خود دانجی اشورشگر ne makari bundireci bugün mesela liberxodan aslında gelek odake berxodan ha bundere vak Tebriz mesela pır liberxodan ama neticede şikest. Jiboy ve hareketa desturi İran edin a hazarun hesidu şeşa harekete ki vak stasyona ki vak stasyona ki hatta dema dema şoreşa Khomeini jî yani dema Khomeini jî e, gelek kesat göt emcarek di desturi hazar nesil şeşa beger yani evkeki balkeşe de ali e, sistema siyasi İran'e de ali maf azad de rakırna kadaga bune seryayina van aliyana de desturek il peşin fakat biser neket به شکلی شر kemin یکمین چه بو او پیشتی شر جهان یکمین İngiliz önema petrole himbetir derket peş İran himbetir önema ve derket peş vak cik strateji o İngiliz adit idi ev malbata kacara ne makarın iş brevebin ne makarın brevebin millet ve nasnake kabul nake zayıf bune kes luan guhdar nake idi milletim serpiyayı dindar serpiyanı tüccar serpiyanı zana yani ronak birli serpiyanı dit gidriya kacararı nikarı nikar destilatar yap durmuş. O çıkarsa hükümet şekerin, ev hükümetana iflas kır. Çıkarsa hükümet şekerin, ev hükümetana iflas kır. Demek Kürt duman hel duveş ya. Kürt duman hel duveş. Dipişre İngiliz'a çıkır. İngiliz'a yek یک آنیم بناوی او که Rıza, رضا رضا bu بخوا subay bu da arteşet subay bu da arteşa Kazak, İran'ı zaten arteş dibin denetima İngiliz Rus'a da bu. Yani merek arbeci subay İngiliz abi de esaslı. Evaya anin kirin serek vazir. Vizaret çekir. Fakat evkes pır otoriteri o iddiayevi nubuyine henin o taybetici Sala 1922 Nehsudu Bistudua. Hazarun Nehsudu bu e, bu iktidar. Bi taybetici hareketa kemalist di Türkiye'de şopan u daxwaziyi ve ev buji di İran'e di devleteki netev merkezi hatta li gori xwe cumhuriyet wek Türkiye çevik. Yani el daxwaziyi ve hev. Ewi mala kacara gurev avetin. Yani idi kraliyeta wan u etkiya wan idî nemanaskir. Fakat pişti demek ki pişti demek ki dit ki vak Türkiye'ni karık. Vak Türkiye'ni karık. Hezavi vak a Mustafa Kemal ne? De Türkiye'de Heza İmparatoriye yani Heza e evki a e, ümmetçi o a dindar beramberi İttihadu Terakki lavazbı bu. Beramberi Mustafa Kemal tamamen lavazbı bu. Mustafa Kemal Lidice İngiliz Fransız'a şerkir bi serket ji bo vê serkeftina wî çi tiştê gidxwest karî bû Tirka bide qebûl kirin kes nikarî bû serî hember ra ji bo vê dîndar rabûn li Tirkiye pir serhildan çêbû ne tenel nava kurda çêbû li Tirkiye jî çêbû li dijî li dijî kemalizmê ji bo ve garandina împaratoriye ama hemû bastırma kirin mesela înû noj milekî tişer dikir ed hem çerkez ji milekî tişer dikir ba Serheldan bastırma etkirin. Serheldane Gündiya, Serheldane Bacarı cuda cuda Türkiye'de, Anadolu'da bastırma etkirin. Tevoloji biserket ukari bu tişte xwabida kabul kirin cumhuriyetek layık din u devlet cevdu cuda kir nizam çikir nizam çikir. Şah İran'ı yani veri bir şah Rıza Pehlevi didgi de İran edini karbe bikir. Verçin heza dini kurtun. Serkeftin ekimi vak Mustafa Kemal tüne gibi meşruiyete kazanç bikir. جبوی به نکار وی تارزی بدأو کردن یک جی ایران gelek ne tevtid henu ev ne tev ana behezin yani ne var biçukin gari bizu da kurtini jiboy ve devleteki var homojen yek tip merkezi cumhuriyetçi layık ne gari bu çep çikir kraliyet avakir kraliyet ekin hu avak ne ev kraliyet ji eslu fesle xod ne kralin yani ji berê dij bav bafirê xod ne kralin İslam subay bu nava ordiye de bu anî serek vezir dipişti kacarcı ortaya rakirin sana biştu pencav şundu kraliyete koydandır. Bu şah. Hatta şahın şah. Tahte tavuz yani bir renk binavdikin. E, hatta mesela yani kraliyet yuvar kabul kir. Mesela evvel göt ya zahbca araba adısın rast. Mesela Cerdbejin yani teçav çavab kral mesela. Kral soy ya. Yani soydu dibime çima Arabi çölek arım kral bin çima azim kar. Ciberde Arabistan etçi kraliyet çez bu ya uçak İngilizce hamut kırın kral. Dibi çima av karım kral bin çima azim karım. Bir şekli e, kraliyetle İran'ı avad bu kraliyet ekinu merkezi devlet avad be ve ev devleta merkezi hamu tepkiye gildici devleta merkezi ege likelek açedbin evdik debandırdık. Mesela Sumkoy Şekaki, nizam hinek hareketi Azeriya, hareketin ditir egit xwestin destura duş 1906 ve gerin. Evana hamu bastırma Devlet devleteki merkezi Tamami giredayı İngiliz'a, giredayı İngiliz'a di İran'e de e, e, hat çekirin ve ev devlet hatta sala 1941 bir rengi devam Çilu yekebi hene guhertini ditçe bun eme serbis ekinin fakat emna verek gibi dememiş.